Naitwa Captain Nema Swai, ni rubani wa Air Tanzania na nimekuwa rubani kwa takribani miaka 14 saizi kuanzia 2009. Nimesomea urubani South Africa na nilipomaliza nikarudi Tanzania na sasa hivi uh, niko Air Tanzania, nilikuwa narusha Q400 na sasa hivi niko kwenye ndege inaitwa Boeing 767. Najivunia kuwa rubani sababu hii ni kazi ambayo inaweza kufanywa na wanawake na wanaume, na pia ni kazi ambayo ni, um, ni passion ya mtu. Mi nilianza nayo nikiwa mdogo sana, na mpaka sasa hivi nimeweza kuimanage kazi na familia yangu. Mi ni mama, lakini nikiwa kazini nakuwa captain, nikiwa nyumbani naitwa mama Nana.